Կրկին ակտիվացել են ադրբեջանական ռազմաօթային ուժերի ուսումնական թռիչները։ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանն այլ ընտրանք չկա։ Բարեգործությունը նպաստում է գյուղական կյանքի աշխուժացմանը։ Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերացումը շատ կարևոր է նաև Հայաստանի համար։ Հայաստանի կրթության եւ գիտության նախարարը հպարտությամբ է խոսում հայ դպրոցականների եւ ուսուցիչների մասին։ Ադրբեջանը խեղաթրում է Իրանի պատմությունը։ Հուլիսի 18-ին Արթուր Աբ รา համը մրցելու է Ռոբերտ Շտիգլիցի հետ։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Կառավարության կառուցվածքում կատարված կրճատումներն ինչով կփոխհատուցվեն։ Բելալալայանի անդրադարձը։ Հայտնի է, որ կառավարության նոր կառուցվածքով պայմանավորված աշխատատեղերի կրճատումներ են եղել, ինչն առած աշխատանքի է թողել մի շարք քաղաքացիների։ Նրանց թիվն այսօրվա դրությամբ հասնում է մոտ 100-ի։ Օրերս կառավարության նիստին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը նոր մոտեցում է առաջարկել հարցին, որի առնչությամբ հանրահարական է տվել փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանին համապատասխան կառույցների հետ փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների նոր ծրագրեր մշակելու մասին։ ՀՄԶ աջակցությունը պետք է հիմնականում տեղափոխենք արտադրություն, վերամշակում եւ ծառայությունների նոր ուղղություններ, որը մեր երկրում չկա։ Իդեպ առանց աշխատանքի մնացած քաղաքացիների համար կսկսեն գործել վարկային արտոնություններ այդ ծրագրերից օգտվելու համար։ Վարչապետի Մույս Ազնարարականը փոխվարչապետին առանց աշխատանքի մնացած մասնագետների վերապատրաստման վերաբերյալ էր մտածել ունենալ համապատասխան կրթական կենտրոններ, նույն կրճատվող մեր մասնագետներին ցանկը պետք է ունենալ եւ այդ մարդկանց են անհատական աշխատանք կատարել։ Պետք է ստեղծենք հնարավորություն վերապատրաստելու կամ նոր ուղղություններով նրանց աջակցելու հնարավորություններ ընձեռնելու առումով։ Անսահմանափակ պոտենցիալ ունենք։ Այն հնարավորությունները, որը կա մեր երկրում առաջին հերթին գյուղ մթերքների արտադրության եւ վերամշակման, դա թույլ է տալու տարիների ընթացքում ընթացքում հասնել դրան։ Կառավարության նոր կառուցվածքով պայմանավորված կրճատումները շարունակական բնույթ են կրելու։ Այսօրվա օպտիմալացումը միայն առաջին փուլն է ամբողջ գործընթացի, այդ իսկ պատճառով գործազրկության հնարավոր աճը կանխելու համար կարևոր է վերը նշված ծրագրերի զուգահեռ իրականացումը, նշել է վարչապետը։ Արայիկ Հարությունյանը ընդգծեց, որ մարդկային ռեսուրսների կրճատմամբ գործադիրը չի սահմանափակվելու։ Կկրճատվի նաև ծառայողական մեքենաների քանակը, որը կնպաստի զգալի միջոցների խնայողությանը, որոնք ուղղվում են այդ մեքենաների պահպանմանը եւ շահագործմանը։ Ամենակարևորը՝ պետք է կրճատել պետական մեքենաների քանակը։ Կրճատումը ձևական չպետք է լինի։ Մենք հայտարարելու ենք հանրության ինչքան մեքենա են կրճատում եւ այդ մեքենաների ճակատագիրը։ Շարունակական օպտիմալացմամբ գործադիրը մեկ նպատակ է հետապնդում, որը ներկայացրեց վարչապետը այս տարի կրճատելով ունենալ մեր երկրի բաժներին համապատասխան պետական կառավարման համակարգ։ Բելլալալայան այսօր Վերջին շրջանում ակտիվացել են ադրբեջանական ռազմաօթային ուժերի ուսումնական թռիչքները, որոնք իրականացվում են առաջնային գծից 10-15 կիլոմետր խորության վրա։ Պաշտպանության բանակի հակաօթային պաշտպանության ուժերը ժամանակին հավաստանշում են հակառակորդի օթուժի ուսումնամարտական թռիչքները եւ աչալրջորեն հետևում դրանց ուղերձին։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարությունը զգուշացնում է, որ Արցախի օթային տարածքը խախտելու դեպքում Հանրապետության հակաօթային պաշտպանության ուժերը կձեռնարկեն բոլոր անհրաժեշտ միջոցները հակառակորդի օթային թիրախները վերացնելու ուղղությամբ։ Արցախի երկինքը անվտանգ է եւ անընդհատ գտնվում է հակաօթային պաշտպանության ուժերի վերահսկողության տակ։ Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերը պետք է հաստատեն խնդրի խաղաղ կարգավորման հարցում առաջընթացի հասնելու իրենց հավատարմությունը։ Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղարի Արևելյան Եվրոպայի, Կովկասի եւ տարածաշրջանային հակամարտությունների հարցերով օգնականի տեղակալ Էրիկ Ռուբինը ելույթ ունենալով Բրուքինգսի ինստիտուտում։ Նա ընդգծել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման այլընտրանք գոյություն չունի։ Մենք այդ հարցը քննարկում ենք արդար, խաղաղ, երկարատև փոխընդունելի լուծման հասնելու դիրքերից։ Հենց այդ դիրքերից էլ պետք է ելնեն բոլոր կողմերը քանի որ այլ ավելի լավ լուծում գոյություն չունի, իսկ մնացած բոլոր այլ ընտրանքներն այնքան սարսափելի են, որ անգամ չարժե դրանք քննարկել, ընդգծել է Ռուբինը։ Նա հավելել է, որ չնայած դա հեշտ չէ, բայց ԱՄՆ-ն հույս ունի, որ կողմերը կհաստատեն խաղաղության հասնելու իրենց ձգտումը։ Դա հեշտ չէ։ Կարգավորման հասնելու համար կողմերը պետք է բարձր ընտրություն կատարեն մի շարք հարցերում։ Հենց այդ պատճառով էլ դեռևս լուսման չեն հասել, հավելել է Էրիկ Ռուբինը։ Նրա խոսքով ԱՄՆ ԵԱԿ Միսկի խմբի մյուս երկու համանախագահների հետ միասին կշարունակի ամեն կերպ աջակցել հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Հատկապես կարևոր են համանախագահող երկրների ջանքերը հակամարտության սրումը կանխարգելելու գործում։ Մենք միանշանակ հայտարարում ենք, որ խիստ կարևոր է, որ երկու երկրներն անեն ամեն հնարավորը իրավիճակը չլարելու համար։ Իսկ նման լարված ու վտանգավոր ժամանակներում Միջադեպերից խոսապելը խիստ կարևոր է, ընդգծել է Ռուբինը։ Բարեգործական նախաձեռնությունները նպաստում են գյուղական կյանքի աշխուժացմանը, պատմում է Ասկերանի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանը օրեր առաջ Խաչմաչի համայնքային կենտրոնի դահլիճում տեղի ունեցավ երկի եւ ասմունքի երեկո, որի նպատակն էր Բերք հավաքի երրորդ ժամանակաշրջանում մշակութային միջոցառումներով ապահովել համագյուղացիների արդյունավետ հանգիստը։ Միջոցառմանը ներկայ էր գտնվել նաեւ Արցախի կառավարության ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը։ Օրերս յուրօրինակ միջոցառում տեղի ունեցավ Խամսքի համայնքում, որին ներկա էր Ասկերյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գրիգորյանը։ Ամիսներ առաջ ներկա գտնվելով նորակառույց համայնքային կենտրոնի դահլիճում տեղի ունեցած միջոցառմանը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության նախկին պետ, այժմ Արցախի Հանրապետության նախագահի խորհրդական Արտակ Բալայանը խոստացել էր հանդիսությունների սրահին տրամադրել սպասք, որի կարիքը համայնքն անչափ զգում էր խոստումը ճուշացավ եւ 150 հոգու համար նախատեսված սպասքը հանդիսավոր պայմաններում հանձնվեց Խանցքի համայնքապետարանին։ Խանցքի բնակիչները, ովքեր հավաքվել էին նորակառույց համայնքային կենտրոնի Բաքում, շրջապատել էին Արտակ Բալայանին եւ ցավալված երկու ստեկ անկեղծ զրույցի ընթացքում փոքրիկ գախնիկ բացվեց։ Պարզվեց, որ գյուղի նորաթուխ բարերարի տատիկն արմատներով Խանցքյուղից է, ինչն ավելի ողքեվորեց Խանցքի տարեց բնակչուհիներին, ովքեր ճանաչեցին Անյա տատիկին եւ շռայլորեն բարեմաղթանքի խոսքեր ուղեցին նրա թորան հասցեին։ Հիրավի Արտակ Բալայանի մեջ խոսել էր արյան կանչը։ Խանսկեցիները երախտագիտությամբ են լծված համայնքի բոլոր բարերարների հանդեպ, քանզի նման բարեգործությունները նպաստում են գյուղական համայնքներում կյանքի աշխուժացմանը, զարգացմանը եւ շենացմանը։ Խանսկի միջնակարգ դպրոցի ուսուցչուհի Նարինե Խաչատրյանը համագյուղացիների անունից շնորհակալություն հայտնելով Արտակ Բալայանին հույս հայտնեց, որ բարերարը կշարունակի բարեգործական նոր ակցիաներով հանդես գալ Խանսքում եւ այն շարունակական բնույթ կկրի։ կա Շնորհակալական խոսք ասաց նաև համայնքի ղեկավար Զորիկ Աբրահամյանը եւ հավաստիացրեց, որ գյուղի համար ներդրվող նույնիսկ մի փոքրիկ լուման ողքեվորում է գյուղացիներին, նաեւ պարտավորեցնում ավելի երանդով ու ավյունով լծվել գյուղի զարգացման գործընթացին։ Նա նաեւ նշեց, որ Խանցքի համայնքի ավականո առաջիկա նիստում կքննարկվի Արտակ Բալայանին Խանցքի համայնքի պատվավոր քաղաքացու կոչում շնորհելու մասին հարցը։ Խանսքի համայնքի բնակիչ Կարլեն Աբրամյանն իր երախտագիտությունը հայտնելով Արցախի կառավարությանը Հայաստան համահայկական հիմնադրամին եւ Սփյուռքահայ բարերարներին համայնքային հորակերտ կենտրոն Խանսքին նվիրելու համար շնորհակալություն հայտնեց նաեւ Ասկերանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գրիգորյանին եւ Արտակ Բալայանին հրավիրելով նրանց մասնակցելու ворթու հարսանիքին, որը տեղի կունենա համայնքային կենտրոնի հանդիսությունների սրահում։ Իդեպ նորակառույց հանդիսությունների սրահի առաջին հարսանյաց հանդեսը Կարլեն Աբրամյանի դստեր հարսանիքներ։ Այժմ երջանիկ պապիկը պատրաստվում է որդու հարսանքին։ Արտակ Բալայանը խոստացավ, որ առնվազն տարին մեկ անգամ խանցքի համար որևէ բարեգործություն կկատարի։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի համար լուրջ հնարավորություններ են ձեռող Թուրքիայի դիրքերը թոլացնող Մոսկվային մեր տարածաշրջանում գործողության նոր առանց տրամադրող Երևանի Պետական համալսարանի Արևելագիտության ֆակուլտետի Իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վարդան Օսկանյանն այսպես է գնահատում Իրանի վրայից միջազգային պայժամիջոցները հանող ու արևմուտքի հետ երկարատև ու բարդ բանակցությունների խաղաղ ելքը փաստող հսկայացավալ 160 էջանոց փաստաթուղթը։ Սա իհարկե պատմական պահ է, կարծիքի հայտնել Օսկանյանն ու շեշտել դրա հնարավոր ազդեցությունը նաև Արցախյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի վրա։ Բացառությամբ մի երկու երկրի աշխարը դրական կերպով է արձագանքում գործընթացին։ Միջազգային տարբեր առարկայական օլիմպիադաներում մեր աշակերտները շարունակում են լուրջ հաջողություններ գրանցել եւ նվաճած մեդալների քանակով մնալ տարածաշրջանի առաջատարը։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Սկսած 2010 թվականից հայ դպրոցականների նվաճած մեդալները աճում են եւ նույնիսկ եղավ պահ, երբ Մերոնց մեդալների քանակն ավելին էր, քան մեր հարևաններ Վրաստանի եւ Ադրբեջանի նվաճածները միասին վերցրած։ Անշուշտ սա խոսում է այն մասին, որ մեր դպրոցը տարածաշրջանում ամենաուժեղն է։ Անշուշտ սա նշանակում է, որ հայ դպրոցը տարեստարի դառնում է ավելի ուժեղ, սակայն սա չի նշանակում, որ մեզանում խնդիրները քիչ են, կամ որ մենք կրթական ոլորտի պատասխանատուներս կարողանում ենք մեր աշակերտների հաջողություններին համաժեք հաջողություններ արձանագրել բազմաթիվ խնդիրների լուծման հարցում։ Որպես կրթության նախարար եւ որպես ողակի հայ մարդ հպարտությամբ եմ հետևում մերոնց հաջողություններին։ Դերևս կան միջազգային առարկայական 4 օլիմպիադաներ, որտեղ մեր երեխաներն իրենց ասելիքը կասեն։ Բայց արդեն իսկ լուրջ ցուցանիշներ ունենք։ Այն է 11 մեդալ միայն ֆիզիկա եւ մաթեմատիկա առարկաներից։ Անտունեք, որ սա լուրջ ձերբերում է ոչ միայն մեր հարևանների հետ համեմատության մեջ։ Այսքանից հետո կարելի է ողակի ասել մեկ բան. կեցե հայ դպրոցը, հայ աշակերտն ու հայ մանկավարժը, ասել է նախարարը։ Ադրբեջանը պատմությունը խեղաթյուրելու գործընթացը երեք ուղությամբ է իրականացնում։ Այդ մասին հայտարարել է Իրանական Արան հետազոտական կենտրոնի ղեկավար քաղաքական աշխարհագրության մասնագետ Մոհամադ Ռեզի Քաֆաշ Ջամշիդը։ Իրանցի գիտնականը Թավրիզի համասանում Ադրբեջանի հակաիրանականության հիման վրա պատմությունը խեղաթյուրելու քաղաքականությունը թեմայով կազմակերպված գիտական կոնֆերանսում իր ունեցած ելույթում առանձնացրել է Բաքվի կողմից պատմությունը խեղաթյուրելու 3 ուղղություն։ Գրքեր, որոնք գրում են օտարազգի հետազոտողներն Ադրբեջանի պատվերով։ Այդ գրքերի շարքում կարելի է առանձնացնել Գրեմ Ուլիսոնի հեղինակած Իլհամ նախագահի դիմանկարը գիրքը գրքեր, որոնք գրում են Ադրբեջանական Հանրապետության բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Այստեղ կարելի է առանձնացնել Ադրբեջանի նախագահի աշտակազմի ղեկավար Ռամիս Մեհդիևի հեղինակած գրքերը։ Գրքեր, որոնք պատրաստում են հանրակրթական դպրոցների աշակերտների համար։ Այս շարքում առանձնացվում է Աթա Յուրդու Պապերի հայրենի գիրքը։ Իրանցի հետազոտողը հատկապես ուշադրության է հրավիրում այս վերջին ուղղության վրա, մտահոգություն հայտնելով, որ այս գիրքը նախատեսված է 5-րդ դասարանի աշակերտների համար։ Այս գիրքը զուրկ է գիտական որևէ հիմնավորումից եւ այնտեղ զետեղված են աննախադեպ ծավալի հակաիրանական բովանդակության նյութեր։ Հատկապես մտահոգիչ է այն հանգամանքը, որ այս գրքի շնորհիվ Իրանն ադրբեջանցի երիտասարդների շրջանում կարող է թողնել առնախումի եւ մարդասպանի համբավ, նշել է իրանցի գիտնականը։ Նկատենք, որ մշակութային եւ պատմական հարցերի շուրջ Իրանի եւ Ադրբեջանի հարաբերություններում վերջին տարիներին լուրջ տարաձայնություններ են առաջացել։ Ըստ իրանական կողմի Ադրբեջանը բացի իրանցի բանաստեղծ Նիզամի Գանջավիին, Նադիր Շահին ադրբեջանցի ներկայացնելուց յուրացնում է նաև իրանական մշակութային արժեքները, ինչպիսիք են թար երաշտական գործիքը, ճոկան մարզախաղը, Յալդաշի գիշերվա Շաբե Յալդատոնը եւ այլն, ինչն էլ հարուցում է իրանցի պաշտոնյաների եւ արվեստագետների դժգոհությունն ու զայրույթը։ Մարզասերների համար Երեք Գերմանիայի Հալլե քաղաքում հայ պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ W Bio վարկածով աշխարհի չեմպիոն Արթուր Աբրահամն իր մարզիչ Ուլի Վեգների հետ Մամլո ասուլիսի ձևաչափով հանդիպել է մրցակից Ռոբերտ Շտիգլիցին իր մարզչի հետ։ Արթուր Աբրահամի եւ Ռոբերտ Շտիգլիցի միջև թվով արդեն 4-րդ հանդիպումը կայանալու է Գերմանական Հալլե քաղաքում։ Մենամարտը նախանշված է հուլիսի 18-ին։ Բռնցքամարտիկները պայքարելու են WBO չեմպիոնական գոտու համար, որը պատկանում է Արթուր Աբ รา համին։ Մրցելուց է ցուցադրվելու է Գերմանական Սատ 1-ի եւ Հայաստանի հանրային հերոստանգերության ուղի եթերում։ Սկիզբը Հայաստանի ժամանակով հունիսի 18-ի լույս 19-ի գիշերը ժամը 00:20-ի հատվածում։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հարաբեցյան տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամատություն, երեկոյան ժամերին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Վարկյանում 5-ից 10 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 14-ից 19, ցերեկը 22-ից 27 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է